dak li nsejħulu il-miraklu ta' Kana. Tajjeb li ninnutaw li San Ġwann ma jużax il-kelma miraklu, isemmi il-kelma sinjali. Dan kien l-ewwel fost is-sinjali li għamel Ġesù. Għax Ġesù għamel diversi sinjali li juru illi huwa l-Iben t'Alla. Dawn l-aħħar drabi urejna kif l-ewwel fil-Milied, meta s-sinjal li għamel Ġesù kien illi deher lir-rgħajja u ried iwassal messaġġ, Il-messaġġ kien, Jiena ġejt għal min hu l-ifqar fost il-fqar. It-tieni darba li matul dawn il-ġimgħat li smajna bis-sinjali ta' Ġesù kien fl-Epifanija, meta Ġesù wera lilu nnifsu lill-barranin, lil dawk li kienu ġejjin mill-bogħod. Biex iwassal messaġġ li Ġesù ġie anki għall-barranin u li ħafna drabi huma l-barranin, dawk li huma 'l bogħod, illi jilqgħuh. It-tielet sinjal li tkellimna fuqu dawn il-ġimgħat kien meta Ġesù tgħammed u nstema' dak il-vuċi li tgħid dan huwa Ibni l-maħbub, isimgħu lilu. U r-raba' sinjal fil-liturġija Kattolika huwa s-sinjal tal-lum, is-sinjal tal-festa taż-żwieġ. Ġesù kien mistieden għal ikla. Mhux biss maru hu imma ħa tnax in-nies miegħu, immaġina inti tkun mistieden għal tieġ u toħdilhom xi tnax-il persuna. U Ġesù ħadilhom tnax-il persuna miegħu u ħadu gost f'dak it-tieġ. Ħadu gost! Min jaf kemm żifen Ġesù iż-żfin li kienu jiżfnu l-Lhud. Il min jaf kemm daħaq, kemm ħa l-inbid. U meta nduna li m'għandhomx inbid, ipprovdilhom hu sitt ġarar mimlijin inbid. Hawn ċerti nies illi meta jħossuhom tajba, Iħossu li mhumiex qed jgħixu tajjeb il-Kristjaneżmu. Hawn min jgħid, Iħossu guilty, taf kemm ħadt gost, imma hekk qisni. Min jaf kemm hawn nies li kollox hu dnub. Kollox hu dnub. Tagħmel hekk dnub, jekk ma tagħmilx hekk eh, dnub. Il-lajk. U miflok sa fil-għaxija ħin kollu bid-dnubiet. Kien hemm wieħed ħabib tiegħi kienu jgħidulu Dun Dnubiet. Dun Dnubiet. Għax tant kull min jgħidlu xi ħaġa, da dnub, da dnub. U aħna l-Kattoliċi, eħe, hemm din it-tendenza illi flok nieħdu gost bil-ħajja, nibdew inqisu l-ħajja qisna wiċċ l-askri. Laskri kien Gran Mastru ta' Malta illi di tant kien moħħu fis-sagrifiċċji u fit-tbatija u li l-Kristjaneżmu kien kollox salib u tbatija u Kristu msallab, illi ma riedx ipprojbixxa li l-Karnival jiġi ċċelebrat Malta. U baqa' magħruf fl-istorja Wiċċ Laskri. Għal meta naraw lil xi ħadd hekk wiċċu qisu ma nafx xiex, tgħid dak wiċċ laskri x'binta, qas tista' tkellmu. Għaliex daħlet din l-idea illi biex tkun nisrani tajjeb irid nitkellem biss fuq sagrifiċċju? Noqgħod kwiet. Mentri l-kuntrarju, mentri l-Kristjaneżmu huwa fesħda, huwa ferħ, huwa niċċelebraw flimkien. Anki l-Ewkaristija, l-Quddiesa, hija festa, hija ċelebrazzjoni. U meta aħna nqisuha biss bħala Għax biex naqdu dmirna, ejja kieku neħilsu l-aqwa li mmort il-quddies għax inkella nħossni guilty u ma nħossnix tajjeb. Ma naħsibx li dak huwa l-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu huwa joie de vivre, the joy of living, the joy li naqsmuh man-nies ta' madwarna. Jiena ftit ilu kont mistieden għand familja. U kieku taf kemm hawn familji sbieħ, anke fil-parroċċi tagħna, kemm hawn familji sbieħ. Għalhekk hemm ngħidu hawn kriżijiet, ah, mela le. Imma hawn familji sbieħ li tieħu gost fihom. Ma nafx Jekk il-familji, il-membri tal-familja tiegħek, meta jiftakru fik, iqisukx bħala l-papà li tieħu gost miegħu, il-papà li jilgħab magħna, il-papà li jiċċajta, jew il-mamà li tgħinna, il-mamà li tkun magħna, hekk iħarsu lejk, jew inkella, Ġie l-papà ta' kulħadd imwerwer. Naf nies li allavolja kibru, żżewġu u kibru, Għadhom jgħidulek, jiena meta niftakar f'ommi u missieri għandi dik is-sudizzjoni minnhom illi kważi lanqas nista' nħares lejhom. Dak m'għandu x'jaqsam xejn mal-Kristjaneżmu. Il-Kristjaneżmu huwa festa. U għalhekk il-Vanġelu tal-lum, il-background tiegħu huwa il-festa ta' Kana. Naf kemm ilna nisimgħuha din l-istorja. Kristu li għamel festa. Li huwa simbolu, li huwa sinjal. U s-sinjal hu dan illi Alla tant ħabb il-bniedem illi rrid jibni relazzjoni intima miegħu. Rrid jibni link, connection, illi hija unika. U dik ir-rabta bejn Alla u l-bniedem hija simbolizzata fit-tieġ ta' Kana. li bħalma dawn it-tnejn min-nies iżżewġu, hekk ukoll Alla jrid jiżżewweġ lil kull wieħed u waħda minna, jrid jibni dan ir-rapport. Rapport ta' ferħ, mhux rapport dejjem sense of guilt. Is-sense of guilt m'għandu x'jaqsam xejn mar-reliġjon Kattolika. Sense of guilt huwa biss xi ħaġa psikoloġika, ħafna drabi li twilidna, ma twilidniex biha, li rabbejna matul ħajjitna skont il-valuri li kienu jtuna l-ġenituri tagħna, u da dnub u da ma tistax tagħmlu u di xagħru każa, dak huwa sense of guilt. Sense of sin huwa differenti. Sense of sin huwa dak li jgħidli fil-kuxjenza tiegħi, dik il-vuċi li tgħidli dan tajjeb u dan ħażin. Imma min is-sense of guilt ma jgħinniex nikber. Is-sense of guilt anzi jgħinni nagħmel l-oppost ta' dak li beżżgħuni bih. Nixtieqkom hekk fl-eżami tal-kuxjenza tagħkom, jiena fil-familja li qed ngħix fiha, jiena wiċċ l-għaskri? Jew veru inwassal dal-ferħ u ċ-ċelebrazzjoni ta' min hu Nisrani? It-tieni ħaġa li xtaqt ngħidilkom hija din. Illum u għada għandi żewġ okkażjonijiet li ma tantx jien kuntent li ħa nagħmilhom. Imma jkolli nagħmilhom. Illum u ħabta tal-10 irrid imur iċ-ċimiterju tal-Addolorata. U rrid inqaddes quddiesa f'dik il-knisja fejn hemm fiċ-ċimiterju tal-Addolorata. Ilni ħafna ma nqaddes hemmhekk għax normalment il-quddiesi nqaddsuhom fil-parroċċi. Però llum hija xi ħaġa speċjali illi ma kontx qed nistenniha u rrid nagħmel funeral ta' tebut żgħir hekk daqshekk. ta' tarbija li lanqas biss twieldet u li mietet qabel it-twelid. U ħa nagħmlulha quddiesa. Jiena tebut abjad ilni ma narah minn meta kont tifel. Imma anke t-trabi jmutu, u anke jmutu qabel ma jitwieldu. U għandna nuruhom rispett. Għandna nuruhom għax anke huma xbieha t'Alla. Anke huma għandhom ruħ li hija l-bidu tal-ħajja tal-bniedem. Għemluni nħossni ma nafx hekk m'iniex tajjeb għax xi trid tgħidilha dik l-omm li qiegħda quddiemek hemm dwar bintha li lanqas biss bdiet il-ħajja. Lanqas biss bdietha l-ħajja. U rajt nagħmlu l-quddiesa tal-anġli ngħidulha, tal-anġli. Insomma. li tgħidli li ibni hu anġlu rajtu biex tikkonslani. U waħda għandi wkoll xi ħaġa li qed insibha diffiċli biex nagħmilha. Hawnhekk qrib San Tumas, kemm ilni f'dil parroċċa, kont immur inżur persuna illi kienet toqgħod torini r-ritratti ta' mara veru sabiħa. U veru kienet sabiħa dil-mara. u r-raġel tagħha kien kuntent ħafna. Għalhekk iżżewġha. Matul dawn l-erba' snin, ħames snin, skoprew li għandha marda u li din il-marda bdiet tbiddel il-fiżjonomija ta' din il-mara sabiħa. Jumejn ilu mort l-Isptar Boffa fejn hemm section jgħidulha palliative care ta' dawk in-nies illi jkunu hemmhekk biex jgħinuhom jagħmlu mewta tajba. ikunu sereni, ma jkunux imweġġa. U jiena jumejn ilu mort nara jisimha Miriam u kont imur inqarbbilha kull ġimgħa u kont naraha ġimgħa wara ġimgħa sejra mill-ħażin għall-agħar fiżikament. U jien meta qed qiegħed quddiem persuna li naf li ħa tmut, inħoss ċerti ċertu kuraġġ li rrid ngħinhom jiltaqgħu ma' Ġesù. Li jkunu konxji li waslu f'dak il-pass importanti ta' ħajjithom. U mort ħdejha, battilha jdejha, qedtilha Mirjam, Tixtieq tiltaqa' ma' Ġesù? Tixtieq tiltaqa' ma' Ġesù? Kienet taf, kienet taf. Qaltli iva. Tgħid tal-assoluzzjoni ġenerali, l-indulġenza plenarja, u għadtilha issa ġejt isek a new born baby quddiem Alla. Tbissmitli, satej wara kienet mietet. Satejn wara kienet mietet. Għandi l-funeral tagħha għada. Iż-żmien li nħobbu u nifirħu bl-oħrajn huwa issa. Għada jista' jkun tard.